Zer nahiago, itxu alamando. Ez bata ez bata itxu mandoka. Trimandokan Charles Bidegain hitze zitzen odolki tripot eta lukainka solas. Miel Mari Elosegi Kaldi Zurietako naturederaen barna jamanen gutu, eta Jose Anton Azpiazuk aipatuko daiku beti lioa hartuz hildotzat, nulaz Burduña jamaiten zen Portugaliala tamasei ama zazpigeren mentian, eta Portugaletik lio aziak uskal herrilat. Ahatzegabe laurentsi zinen zaikulabe kanto komendioekin. Ah, ah, ah, Zumai tinkatuik izan die, anfin, tinkatuik. Hobek ieran, jakinda, kirol, showbiznes, errege eta ederkia behastu dien parasto batek, soja gordetzen zutiela suizan legarik ez pakatzeko. Egia eran, ez dituzte gaiza handik agituko zaien abokat hunik beitie eta haien trebeziai esker pentsatzeko da arenkua handi gabe elkiko diela istoia hortaik. Artian, Frantzian, polizia fia-fia lanian aizen. Bestiak beste, supermerkatu sumaiten alambrau aldetan unguka ben furgonetatua tuaikin gue segurtarsunaen zaintzen. Haien lan erresplekatiai esker gaitz handiak bastertu teizkie. Biba huak! ez nuke aski hitzik egiten deikien laguntzaen eskertzeko. Montpellier, Nantes, Dijon eta beste herri andana helibatetan bezala, ulhunabaretik argi ala arte, inhizoak bezala supermerkatu bazteretan guaita dia, nihurk ez dezan ebatz goetripen betasale dien güne hoietan. abat gaiskigile arrestatu dutie gizan horrez. Gaiskigile hoiek, salmentako hun etzien hatu urtukiak zutien konteneretan biltzen. Montpellier herrian gaizkigile hoietaik bi igandia auzitegian. Prokuradorea lerden batu da, legiai ahirosoka lotuik. Gune privatu batetan txartu dia, eta emu hortan zena hartu die, beraz uhuntza bat da. Laloa, ze laloa. Eintere general deitzen dien uenak egin beharko dutie, eta ben kazie judiziero delakuan, uhun izena agertuko zaie. Jada ezin bizian zien, lanigabe, uhun balde agertziak ez dutu segure laguntuko ben egunekuan hobetzen. Aitortu behar da hatik, politikaiak arenkatzen diela kasu hoietaz, egia da badakitela uhun hoik, uhun diela ezpeitie beste gizaz ben familia hasten ahal eta etzaie normal uduitzen halako hauziak izan ditin. Errealitate hortaz pentsatzen pentsatzenian supermerkatiak behartuko zutiela saltzeko hun etzien hatu hoien emaitea. Bena ez, azkenian, saldu ez dien hatu hoietan, fiskalitatia hobetuko zaie hudu jala. Pentsatuz, huni esker, giza laguntzetako elkarter sedituko dutiela dohanik saldu ez dien hatu hoik. Pentsu dut horre, suizako kajietan bezala, supermerkatietako jabeek, abokatu hunak eta fiak badutiela. Charles Bidegain, hisez hitz. Charles Bidegain eta ebe hitzez hitzen giela hiekin aspaldiko juntan, egin beste biesata batekin horra hizala, edo batekin pibai hasteko, zuin? Erun eta triputa eta odolkia. Odean, anitzetan hori aipatu eta medituari anitzetan eh, beste hitz bat ateatzen zaio eta da kolesterol. Bon. Hor da, kolesterol bazte guzten dut, eta eh, tripota aipatzen dela, edo odoltia, iduri kostaldian odoltia erreten dela, eh, kontuan arzen baita, eh, zerretin egiten den tripota, eta nola odola den lehenit eta erabiltzen dena, odoltia erreten dugu. Jo, ez da arras lausabela behar netaldian, hor tripot erreten baita, tripot ertxe, uh, izendapena izena eh, edina da, ez zerretin egiten den, mena zerren barnean egiten den kontuan hartuta. Jo ez da ras horrela uh, ere, zerren eman desan espeletan, uh, deitzen dute tripotxa eta uste du tripotxa dela ardiarena. Orduan, berriz diot tripot triparekin lotua da, uste dut asko inetik dela, eta ertsetan egiten baita, lehen etxeko ertsetan, hori ez dakit nunti egiten diren, indioetatik edo ameriketatik, beruntzalaz, etxen hori egiten zen, garbitzen eta barnean odola nagusiki esertzen. Orduan, eh, bada gero beste bat, eh, eta hori da lukinka, bestalian ez dute beste ezagutzen erreten meitute edo txorizo edo sausisa, hor, sausisa hortan erdaraz bezala, frantxez bezala, gatza da, kontuan akzen dena, zeren gatz aniz baitu. Ah, hoi, sal. Hai, sal, bai, zait, zopudre eh, bezala da eh, gatza emaitia hola haus bat baliz bezala, hanementa, eta sausisa ere bai. Horren, Euskara zer dindu erreten da esuara konserbatzaile dela, eh, Eskaldunare bai, eta hor badu lufrona bat, aski harri-garria nitzetan aipatzen duena. Zer da lukainka, e, moko fin erromatarrak, eta ek anitz maite zuten alako urdeki zerbait, eta etzen editen erroman. Editen zen erromatik aski urrun, probintzi batean, eta probintzi hori guai egderaz detzen da lutani, eta eskoraz, antik etorzen zena lukanika detzen zen. Ah, eta guk lukainka. Eta guk ez dugu kasit deur a, ah, kambiatu, izenean, eh? Horten, lutainka inoan ezartzen dute E204 eta konservatzailean izan, baina guk izena bera ere <laughs> konservatu dugu, kasit zen bezala. Horrek, mesidik esplikazioan irri, erromatarek urdankia maite ziela, bena nunbait uh, fabrikazioan ez zela erroman egiten. Ez, hori elitate hori bezala, ez da eh, la musolina, eh, hori da, hori halbat, mus hartate egiten dena, edo bestalian zimentua edo, zimentoa edo betuna, eitzoinen betoina, Zimentua, ne ustez, deitzen dutela porlana eta poholana etorzen da, bada herri bat poholan, zain nun, australian, enun bait, antigite maita eta handu izena ematen da. Ruk, handitzetan egiten dugu, behi bat giten zela ikare bunuzetir, bunuz ere itzen zen. Baina, beste izenetan ere erektatzen da. Eta, <clears throat> uste dut, etxemplu hona dela lukainka. Lukainka tik etorzen, zauz isa bezalako zerbait, eta ez dakit zer hori, E, etorri da longaniza espainola ez behar bada ez da urgun, baina horretzen izgazte denboran bai honan ere, kaskoinez ere entzuten ginula une Eta jo batu, gauza bat, frantzesez ez da polit erraitea budean horbaiti, Zosiz ez da anitz erraiten, baina bai honan erraiten den lukintza Eskuaraz egiten da, ez beste, baina eskoraz, kaskoinez, une lukinka hola norbait ez balimada biziki erne, hori, luze balimada, bat ezo? Eta... Iri goean nahi eke batetan mazian hori duk lukinka luka. Hori da, eta gero bazen bestale ametsetako lukainka. Hori egiten da, norbaitet hor idei ondiat balimaditu eta... Hori gana inuen tripot odolki eta lukainkaz. Haritzenik, eh, Lukainka horrek, eh? Erromako herri bat edo, lugalde batuk. Bai. izena nola du izan? La lutani erdaraz, lutanika antik etorzen den uh, zerbait jatekoa, jadaria. da, le separe? Eh, hori ba, eh, ba, ba, ere ez da edo lizena edo eh, ez da sobera hausatu behar, eta dibelarekin hauza bera da. Nik ez dakit zer den dibel, barnean duguna, orren dibel den, eta dibel, dibel antzin eta dibel. Ege erreteko berbara nik erraiten du dibel, bata eta bestia dihil, dihilian, ez dakit. Baina erdaraz, detzen dute lefua eta espanionez igado, eta hori lotua da pikoarekin. Zerratik, biti erromatarrak, niziki, <laughs> mutu fin, et alde batetik uste dut antzerat edo ahatiak hor katatzen zituela uh, pikoak janaraziz, hori gustua ona izanen zolakoan, libelak, edo dibela bera diaten zuten pikoarekin, eta piko, iko, igado espainolez, le foa, eta eman du foa frantzez. Le eh, horren izena lotua da fruituarekin, beharrik ez dira huartzen. Huai batzutan ostatu batzuetan ematen dute foarra bide figa. Eh, eskualaz ez dut alartoriten zuten eta dut ez dut hori hartu. Mm, mm, eh, mm. delitu gira. Mm. Eta hori kainkaikin. Yutsu Ez bata ez beste Nik, nik, nik, itxu Laurentz eh, hiega natura gela eta haitatu duko ikuan? Lehenik emazte bat. Eh? Uh, emazte bat, eh, Tania de Sousa. Eta hor... Portugeus? Be, ez dut Euskalduna da. Ah, bon. Arizian, uh, eh, e, montatu zian igan udan uh, emazte talde bat hor Fermin Muguru enguian. Zuluak. egin zian eh, dokumental bat, eta talde bat konzertu zomaiten uh, eskaintzez. Eta hortan aizian, Tania de Susa, beraz Tania Tank deitzen den diska berria plazaratu dizu. Ah, bai, argazkian tatuaz ez eta ikagaidek. Voilà, bon, emazte eder bat,

Otaik bat duke, gio ez da baitez bada bortxan eh, guztuko musika, mena bon entzungarri duk, bo zederadik, bon batuk bizpailu eh, doinu frango biziak, gio beste entrebalekoak, bon, voilà, otaik bat duk, eta eh, be justoki aitatu diat, eh, pop rock hortan sartzen kantue bat. E, eh, bakar eh, gitarra ekin nahi hor eh, kantan, sartzen duk bon, ala, kantue simple bat duk, aski polita, untsa erakusten diana ere zebosa dian emazte horrek, hola bakik bakik harinago delaik sobera ez musikatua, hola hobeki ezagun duk ze nolako boz, boz edera badik, eta zinez untsa kantatzen dizu, hala, gio... Voilà, e, ba, balio lehen zutia. lehen dizka, Voilà, eh? lehen di, bere lehen duzu, balio dizioa zutia ikusteko bezer maiten eh, mm. azken nian, tania dezu zen eh, lehen dizka hori, hor tania tank deitzen da, eta hori talka dizketxean edireiten da. Eta kantoian izena? Aparka, ez zaten eh? Kantoian izena duk eta Eta zein. Ez tekiat badakian ez, behak hitzak eta haidiak ala kolaboratzaile? Ba, ba, dena, eh, hitzak eta musika behenak tutzak, salbu uste dut bat, dena Fermin Muguruzen uh, kantue bat, justuki talka deitzen dena, talka delaik uh, argitaletxia eta hoi delaik ere, Fermin Muguruzen disketxia. Oke, okay, ordin Tania de Susa. baina zer behar baitu lertzeko Ateak bairatzen Pitsu guztia Ez nago prestora indik bestalde euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean Marielo segi Naturan barna Urieta, guken uria, urieta eraita metugu behuan usta garaia dela e, usta frutak. Bai, eh, Hori da, ze, ze ustari buruzari gara, ez e, belar usta onena lehenago izan zen, belarra, e, larreak eta ebaki ziren hemen e, eh, ustailan, abuztuan, bai? Baina frutu asko e, uain izango ditugu. E, urritzak, urrak emango dizkigu, gaztain ondoak gaztainak, ondoak intxaurrak, sagarrondo asko ba, dira, bai, neguko sagarrak ere, beste batzuk lehenagokoak, baina gehienak oraingoak dira, udazkenekoak,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 garai baten e, eh, dudarik ez hil edo bizikoa izan entzela guretzat, gure arbasoentzat uzta hori biltzea, ez? Bai. Hortik bizikoa zian. E, gaztaina hemen, ba, gure zarrei da badakigu oso oso garrantzitsua izan zela. Ni, ni hori nuke, e, ga, negian, gau ziz, ez eta gaztaina, sopa bai. eta gaztaina. Bai. E, gaur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 ba, gaztainak gordetzeko, ezkurrak gordetzeko, lurpean, ostoen azpian. Bai? Eta berak ordu, ba, neguan besterik ez dagoeneako, areai bateko, haien bila. Gertatzen dena da... Nola hostia dakin kinun utzi dituen. Hoi da, e, zuaitzaren arrakastatako bat, e, batzuk berak badak ze zonaldean gorde ditu, baina asko ez ditu gero aurkitzen. Eta aurkitzen ez dituen horiek, ba, bi harri izan ditezke, edo urrengo udaberrian landare berri bat emango dutenak, ez? Mm, Orduan, bueno, E, fruituen inguruan, ba, izuarrizko e, eh, bizia sortzen da. E? Eh? Zuaitza badirudi, ba, ostoa galduta hiltzera doala, bai, gelditzera doala, baina bitartean sortzen den guzia, ba, izuarrizko e, eh, bizi iturria da. Eta fruituena, zalantzarik ez. E, gaur bertan, e, kategoriak ikusi ditut, handu naiz, e, pixka baten behidan, ere, prismatikoak edo katalejoekin,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 zuraitza zulo bat baliatzen, txoriek bezala egiten di erxantxek e, eh, kabia bat? Bai, negurako kabiak egiten dituzte. E, baliatu ezake zuloa ere, kumatzeko ere. Eh? E, kumatzeko kabiz e, zuaitz baten zuloa arruntada da urtsintzen artean. Baina negurako kabia ere oso arrunta da. Ostoekin, ikusiko duzu, e, kabiak gehienak udaberrian eginak dira. Eta udazkenean ikusiko ditugu, ja,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 Eta Baiz, habiak nola egiten dituzte. Habiak bai, baitare ikusi dut, eh, zerak eh, hartu adartxoak eta ostoak eta eraman eta eta joan e, josten adar bat adartiki bat beste batekin eta osto bat bestearekin. Josi josi josi e, kabi moduko gauza bat. Ez da behar bada e, txepetxa batena ez egin kabi elaboratu edo xoxoarena, ez? Ba loiakin eta ez hainbeste behar bada, ez? Baino oso kabi politak dira, eh?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 oso garrantzitsua zen eh, hori, zer janik izatea eta baino garai latzak izan zen dudarik ez urte batzuk atzera egiten badugu, eh. Ehun urte edo atzera eginda, ba gure arbasoek ba izango zituzten urte oso oso gogorrak, eh? Mm. Negua, elurra, zer janik ez eta hortik tira behar, ez ba. Gaztaina batetik sagarrak, zenbait sagar ongi xamarre konserbatzen dira. Ganbaran eh, batzuk eh, belarrakin estali, axal lodiko e, eh, sagarrek gehiago irauten dute, bai, oizen modu bat, e, eta gero hori, bazerria hil, eta, bueno, a, ba, hortik esorten zen. Ba, taloak edo. Taloa ere, harta irina, e, hori konservatzeko txarra etzen, e, ona, eta, bueno, hori dena baliatu zuten. Mm. Eta pentsatzen dut, atzera, atzera egin ezkero, iandeak e, aritz ezkurra jango zuela. Eh? Aritz ezkurra oso ez dakit probatu duzu, baina ez da bat ere gozoa. Eda, eh, bai, bai, garratza. Bai, garratza. Baina gare baten ikuste dut, bai, horrekin irina ingo zutela, eta talo mm. modukoak, eta hemen zer egingo zuten bestela, negun, ez? E, nik uste dut hori mm. pagoa, eta aritza, eh, gaztaina, hauekin irina, eta talo modukoak egin, eta, mm-hmm. eta jan. Nik entzun diat, ziek, duk, zia, deitzen diat, ziria, zia, e,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 Tania de Susa, oaikoan urdugu. Aldiuntan uh, talde bat, egualdeko talde bat, Lutopet. Lutopet. Biarnez emaiten dik. Eh, Lutopet, bai, justoki berakurri dut eh, webgunian, betalde urtako gizon baten hitzan nune erten dik, ez dila deus ikustekoik etxontopetekin, ez bat ere askasia. Hortan hortan tampu argitu Voilà. Ordin, lutopet, uh, talde horren eh, ezagutza egin diet, uh, eh, agertzen beita Imanol Urbietaren omenez egin ikzean zen diska omenaldi batian, bakarrik eta libre deitzen da, hor kantari handan abatek uh, kantoe bat eskaini zian, edo bat edo gehiore, eta ordean, bon, eta nur dugu eh, imanol holo urmieta hoi. Uste dut eh, eskoli, eh, ego kantari bat ah. zian, hala, eh? eno egin ikizan zian diska bat, eina hotel eta peki, Joseba Anari, Fermin Muguruza eta beste olakoak bat zian hortan, eta lutopet horra agertzen da den izan min bat eh, txerkatzen, diakin eh, ezazie lutopet.com eh, uh, internet gune bat badela hor, eta hor edideiten dira, uh, talde hortaz, setarzun abo. Bena, erran behar da, arraziteko hor, uh, iman olur bietaren egin zen diska hortan, zinez uh, politak epolitak badirela, eta behaz, lutopet talde hori laukote bat dugu, lau gizon, Marcel eh, Arkarazo, Alain Urrutia, John eh, Benitez, eta bada beste bat, eh, antzidut bere izena, laukete bat dugu, bon, ez dakit, txinbortaik dena den, ez dauku sobera argituko, Hor, uh, badira kantoe, lasaiak, politak, gitarrekin, gitar, bi gitarrista izanik talde hortan, uh, frango uh, gitarrak aintzinean dira, eta ordean edo folk eh, muduko folk, eh, abarren artean, uh, folk antzekoak eh, badia hortan, eta pixkat uh, jokagoak, bateria eta basuarekin dienak, eta guk entzunen duguna nire katea deitzen da, eta hor beraz diska, kantu eroi agertzen da, Imanol Urbieta horren uh, omenez eginik izan den diska hortan bakarrik eta libre. Untsasio! etxea utzi autoan sartu Bidea ekin bidea segi Norari gabe nigandik ihez Ezerkez dititen abegi beste bizitzarik Beste jende, beste kale, beste herri Beste belur, beste kezka Jose Anton Azpiazu, gaur ere geldituko gira lioarekin, esan diguzu pasaden astian eta Lituanian erosizi nuela atorra bat, han eginik, eta baita ere, ba, e, Portugalen, bazela hor, azibat, lio azia, e, ba, hemen goludari, suposatzen dut, e, komeni zena, eta heben ongi lotzen eta hasten zena, eta egiten zela, hori, trukatzen zela, altzairu enpresetatik eta ateretako arma edo tresneiekin eta batean. Hori, Portugalet erosia eta onako bidea, nolakoa egiten zuen, eh, lio horrek? Beno, e, burnia eraman, gehien bat, burnia saldu, eta erabat haren truke lio azia, o hori erosi, eta gero ona ekartze zuten ba, merkataria hundiak, eh? etzan edo zein zartzen hor, eh? Osea, Gipuzkoako, Azpeitiako eta merkataria hundienak, askok, goiaztarrak adibidez, hortara dedikatzen ziren. Beren bizimodua, eta ez edozin lagakon bizimodua, aberatsa baizik, ba, zen burnia saldu eta gero bueltan lio hazia ekartzera. Goiaztarak barkatu, eira familia bat edo? Bai, goiaztarak zire, azpeiti, azpeiti ingurukoan, azpeiti da nolabait eh, Gipuzkoako erdigunea eta toki toka, importantenetakoa. Korregidorea edo, ere horregote zan, batean, eh? Morda hori. Korregidorea zen e, erregearen nolabait e, representantea. Ah, bai. bai. bai, bai. Horregote zen. Orduan, horra ekartze zuten itsaso aldera. Itxasontzia hundia ekartze dituzte bai eiparraldera, bai bidaso ingurura, bai donostiara, eta gero baita ere zumai ondoko bedua e, ibai portu txiki batera. E, Puerto Fluvial esaten dena, Porto Txiki batera. Hori, Portugaletik, Kantabrian gaindi? Hori da, hori da, zabaltzen zuten, ba, portuz portu, okaizka, zabaltzen zuten, lio, e, zerari, zera, lion azia, lio azia. Orduan, hor, eramate zuten, eta e, adibide bat jarriko dut oso garbia e, Gipuzkoako Bizkai aldera di eh, ibai ondora, da deba ibaia. Deba ibaia da mutrikuta deban tartean dagoena Gipuzkoako Bizkai alderuntz azkena. Ta hortik e, debatik ibaiaz gora junda amabi bat kilometroa erabilgarria dira, txalupak erabiltzen. Eta bai txalupak altzola, portu Puerto Fluvial hori, e, nolabait ibai, ibai kaia bezala ebiltzen zen, txalupa txikiekin, bai gauzak eramateko, bai burnia eramateko, bai garia eramateko, eta gero bueltatzeko baita ere beste entartean lioa ziak hartzen zen. E, altzola zergati da importantea, merkatalgune oso importantea zelako. Eta merkatalgune hortan, ba, zeuden nolabait biltokiak edo almazen haundiak, han nora, e, han gordetzen zituzten, saku hoiek, haundi hoiek ba, eunka eta eunka saku erabitzen zituzten horrela. Aziak, ordeta. Zertarako? Claro, hortik kanporaia ez zegoen biderik e, zera e, nolabait txalupan da juteko eh, almenik. Nola eraman barru kaldera, beste toki batzutara, mandoz, mando gainetan mando gainean eh, pare bat saku sartze zituzten, ba, mandoak dira ehun da berrogeita hamar kilo eramateko gai, mando handiak eta fuertea ziren bi sakuka da jarri eta gero zabaltze zituzten baserriz baserri, baserritarrak edo herri herri eta herriak bilakatzen ziren lehen bigarren merkatal gune bezala eta handik zabaltzen ziren beste toki batzutara ere. Eta gero ordin hori zen, e, baserria zuenak, erosten zuen eta ereiten zuen bere, bere funtsetan, bere lugetan. Bai, hor gertatzen da gauz kuriosoa. Ordura arte, e, nolabait eh, altzolara edo beduara edo eh, portuetara, okaietara eraman arte gizona zen protagonista. Gizonak hartzen zuen erantzunkizuna lio hasi hori ekartzeko. Baina, mandoakin herrietara edo auzo txikietara eramaten zutenean orduan agertzen ziren emakumeak sakuetan emandako e, eh, aziak saltzen zituzten herri txikietan eta nola saldu, hau da, propaganda nola egiten zan, lehen ez zegoen telebiztarik ez irratirik eta hori duen. Eh, salmentan eiteko zetorren gizonak abisetzen zion parroko jaunari, eh, abade jaunari, eta arek domekan igandean esaten zuen, bueno, bi etorriko da lioa salduko duen gizona. Lioa azia? M mesa, mesa periodiku Hori da, hori da, oferta hori lakoa, nola baite eh, aldarrikapenak egin zuten, eta bi erretorriko da, eta salmentan, orduan emakume guztiagan agertzen dira, emakumeak, hor bai, protagonismoa puntu hortatik emakumena da. E, erosten ziren, ba, zeleminak, ez dakit izena zela daukan, baina, horako eh, zurezko e, nolabait e, kutsak, kutsatxoa bezala, neurria ematen dutenak, ba, amileunak, amileunak eta lakoak, eta e, eroste zituzten ba, batzuk saku bat, gero berriz ere beste txikie batzui saltzeko. Eta beste batzuk ba, berak behar zuten, etxean behar zutenak. Orduan, e, mandobidez, eramate zituzten herri txikietan bai, eh? bai, ipuzkoa barnekaldien araba ingurura ere, eramate zituzten lino horik. Orduan, hartzen da, emakumea, eta ja, lino hazi hori zabalduta dagoenez e, esparru guzietan, orduan hartzen da, ja, e, lino haziaren bilakaera, zer gertatzen da lino horrekin. Hori da, beste etapa bat. E, beste etat, parotarat, e, pasatu aurretikan, e, hor, emakumea protagonista sartzen dela lioaren bidez, e, bueno, ez datu ibadean edo gola, lehenbiziko aldia da, hola dirudien ez, emaztek ekonomia mundu hortan edo holako presentzian izatea bat batekoa izan da edo ala ez dakiko deus. Bueno, emakumeak beste arlo batzutan ere badute presentzia. Badute presentzia adibidez arraina gertatzen, arraina eskabetxea egiten, e, baleak arrapatutakoa gero gantza edo olioa bilakatzen o bihurtzen, baita ere emakumea sartzen ziren. Eta bueno, emakumeak presentzia asko izan dute hemengo ekonomian, baino ni uste dut beresitasuna lino kontuan agertzen dela. Hor da protagonismo osoa bere eskuetan hartzen da. Bere lino bere eskuetan erori erorita bezain pronto, bera hasten da nolabai bilakaera linuak nola ekoizten dan, nola produzitzen dan, eta zer egiten dan, eta gero merkataritzarako ere emakume mundu hori nola azaltzen dan. Mhm. Eta hori geroko gure hitzorduetan aipatuko dugu, baina horrek eman dio Euskal jendartean eh, ez dakit eh, zaugarri edo indar berezi bat emakumeari lioaren bidez bilakatu da maila zigo da edo ez dakit zer hitz erabili behar den. Bai, kontuen hartu behar da, e, ez dala gaztelako, gaztela, gaztilean gertatzen da bezala, hemen, hemen gizonak kanpoan lan egiten dute, behar bada ikatza egiten, behar bat beste batzuk arrantzan, beste batzuk ternuera jongo dira, e, beste batzuk, ba, ez dakit, e, oletan edo mendian, orduan, etxe inguruko lanak asko emakumeak egitea zituzten. Etxe inguruko bai, eta emakumeak bazeukan hor protagonismoa, beste arlo batzutan ere, baino linoarena erabat beren, bera daukate nolabait, e, protagonismo utza berak egiten dira bai ekoizle eta bai merkatari ere bai, gero. Hori ikusiko dugu datorren asteetan. Itzumandoka. Itzumandoka. Itzumandoka. Itzumandoka. Itzumandoka. Kontak zabaltzen teitzu gila berriz, eh, eta laurentzi oaikuan, ba, kanta izagun bat. Ba, ba, ez duk eh, lehentze entzuten duguna hemen, mena ala ere plazarentako nahi nian arra entzun. Eh? Zenta, eh, otuan badiat erratia, bon, gehienetan erratiak behar zenteat, mena badiat zede erako gailua, eta badiat bakar bat, Hor dublez... Ibeti hola hize, zera nera betzatik, beti diska bat. lehenago rikar daten, zi hauen bia zerratzen eta baldintza zela errobien diska baizik etzelen zuten ahal. Bo egia, gio antorza zumbait egin guntien gara jortan, hori niz urkuen uh, diska bat edo susen nien grabatia uh, bazian. izan duk mena bera guti. Na beti bat bete eh, guti eh, hor eh, eskart guti. Ah, Odin, uh, ez gitzen da, baduk bakar bat, doblezka behitzen irratian, hartu nian deseriko kamtak hor uh, bere larikako diska hori. Ah, Odin, haute logietaz mintzo Eta horrean biziki polita da, zameiten dut, biziki etak, eta azken aldian agitu niz otoa gidatzen semia ondoan, eta uh, ene aitaren etxia kantoia definituko du kantoia entzunez, hain zerbait eganendik, eh, zer defenditu behar dila, moestik deus galegin, semiak, bena biziki polita da eta unkigarri garriatzen maiten dut uh, kantue hoi, ordean gure plaz agian entzulen plaz ere, nire aitaren etxia kantoia entzunen dugu, eniaute emanika. Eta hitzak uste diat, eta Joseba, sarri nain jarenak dien. Abon, ah eh? Ez guaiko, bai. aspaliko akordin. E, eh, kartzelan zela Ados, ebe ale behar eta agian goza. Nire aitaren etxea Defendituko dut Otxoen kontra Justiziaren kontra Defendituko dut Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak Galduko ditut errentak, baina defendituko du Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko du eskuak moztuko dizkidate Trabesoarekin defendituko dut, nire aitaren etxea Besori gabe, zorbaldari gabe, Bularri gabe, gutziko Darimarekin askazia galduko da Baina nire aitaren etxeak Zutik iraunen du Nire aitaren etxeak ma zertan den egunko utsumandoka eskerak Charles Bidegaini, baita Jose Anton Azpiazu eta Niel Mari Elosegiei ahatze gabegu gu elankide den laurentz uskal iratietan aste hartiaikin aratzeko zazpitan, araheda astizkenaekin lauetan.